emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gideretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ez! Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur eta lunetara eta gaur musikaren bidetik joko dugu, diska berri baten ezagutza egiteko tarte hartuko baitugu. Eh. Larun bat untan, kantuz kantu emankizunean garilako goita seitaldeko lagunak izan genituen gonbidatu, babaka bigaz zigiloarekin diska bat plazaratu baitute beraien lehena. Ba honen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur, Ieltxo, Eneko eta Mariarekin izandako dako solasaliaren pasarte bat entzuteko aukera eskeniko dizuegulari. Ba, erromeri esparrua lantzeko sedez, bizkaian, 2008an sortu zen eh, garilako gaitasei taldearen inguruko argibideak beraz bilditzagun eta beraien astapenetaz, mintzatu zaizkigu hastapen batean, eneko. Ba, bai, hasi eginen e, e, romeria egiten. E, egia esan da, ez da oiko erromeria bat, baizik eta e, potente egiten dugu, zuzen oso potente egiten dugu, batez ere ba, e, e, distorsioarekin, eta, eta bueno, e, roka asko e, jotzen dugu, baina beti ere e, trikitiza eta e, alboka doinoak nahaztuta. Osa, eraman ditugu bi instrumento hauek beste plano batetara e, beste talde batzuk egiten dituzte e, eh, aize instrumentuekin, tropeta guk egiten dugu hemen Euskal Herriko gure instrumentuekin. Bost urteko ibilbidea dara mazue, orain arte? Bai, e, hasi ginen e, 2008an, bueno, 2008an batzen hasi ginen, eta hortik aurrera hasi ginen apurtxo bat errepertorioa e, osatzen. Uhum. orain ja daramagu e, hau gure laugarren bira izango da, eta eh berrogeta amar baino, kontsertu baino gehiago manditu ja, zuzeneko e, hori ere, ba, diskoan erreflegatzen da, ez da, ba, e, lagun asko egin ditugu bilbedo honetan, beste taldetako musikari lagun egin gara, eta horregatik e, ba, gure diskan e, jende asko e, kolaboratu du. Ba, e, baten guk haien abestiak jotzen genituen, orain dikera egiten dugu, eh? eta ba, favore bat edo beste etorri dira e, gurekin ba, promaretik eta, eta ba, adibidez, ba, hor dago es, e, esne Sabi Solano, e, Peio Repara, Zurin Hidalgo, eh ere bai enkorekoa, eta bueno, beste bat Maria Rivero, eta bueno, Bilbo inguruko elektronika egiten duen Txufo Wilson, eta bueno, gure, mm -hmm. e, parte du aurpegi dauzkadala Bat azagutzen duzun arren Beste bat ez izbitzen da Gauetan izaten nahi Tantzari, kantari, bosgarri batzuetan Era berean... Orotara, orotara zenbat kantu sartu dituzue eh, zazpi? Bai, zazpi dira. Sei e, aurten egin ditugunak dira eta gero zazpigarren hori bonustrak bezala aurkeztu dugu, mhm. baina 2000 eta mairugarren urtean egin genuen kanta da e, Bilboko konpartza baterako, ze mendela ordena betetzen zuen, hogeita urte eta ura ospatzeko egin genuen kanta hori. Mm -hmm. Zuen lehen diska da, hau Bai, bai, bai. bai. E, orain arte egiten genituen e, ba, e, aipatutako taldeen bertsioak eta iraian e, e ba, gulegotik bulegotik heldu zitzaigun proposamena diska egiteko eta e, erabaki, hart, e, hartzea kostatu zitzaigun baina azkenean aurrera egitea erabaki genuen eta hemen gaude. Bai, hori proposamen hori jasota gero, ba, ba genukan e, denbora gutxi egiteko. Baina, baina azkenean talde gaztea gara eta, bueno, ba, laster animatu ginen, eh? Bai, pentsatu bai. genuen, baina laster animatu ginen. Ze gainera, e, gu, ga, zeo zer musikari nahi genuen, ez? Musika guri asko eman digu eta gu zeo zer egitea e, ba, ikusten genuen e, importantea zela ere. Mhm. Eta animatu ginen horrek zesu nahi du, bide bat irekitzen dela, diskarekin... Eh, bai, e... Bai, ideia da, arten egiten ari garena berdina da, eh? romeria egiten dugu, eta, bueno, azkenean bai. Eh, saioak iru ordukoak edo izaten dira, edo bia laukoak eh, e, ere, eta gure kantak e, repertorian esartzen ditugu. Azkenean, ba, berro abesti horretatik, e, ba, saspi sartzea, ba, ez da, enbesterako, eta, bueno, e, aukera maten digu, e, gure lanare aurkesteko Euskal Herriko plaza guztietan e, baina ez dugu esertarako biderik izten e, e, baukagu ere e, kontzerturen bat bakarrik gure diska orkesten duguna igual e, ja sala baten edo bueno, tagarnetan, kontzertu e, e, tabernetan edo edo ingenuenean e, biluko kafean txokian eta eta bueno, ba, e, hortik eramango dugu bidea, alde batitik egingo dugu beti bezala romeria gure kantekin, baina gure diska hotxera bakarrik ere ez gara, ez gara noiz hasi zineten sorkuntza lanak egiten? Hasieran e, bertsioekin hasi zineten eta pitxaka hasi zineten nola kanturen bat edo sortzen ta Bueno, azkenean oso inkietoa gara eta bueno, bakoitzak bere, bere, bere taldeak ditu aparte, bere proiektuak eta beti daukagu zeo zer e, baina egia esan da e, eh, bat iraian urrian hasi ginen disko honetan lan egiten ja e, eta eh, horra ginen e, Iker gitarjoleak eta Joanes e, basujoleak e, gitarrista dela ere e, basokaten bozetoren batzuk eta eta hasi ginen lan egiten. Mm -hmm. e, gulan egiten dugu lokalean, e, bozeto hauek eramaten dituzte e, lantzeko eta gero bakoitzak bere instrumentoarekin bere, bere egiten, egiten du. Bai, eta aipatzekoa da bai ze e, gara eta bakoitzak estilo desberdinak jotzen edo gustoko ditu eta azkenean ba elkartze honetan bebai diskan ikusten da e, kanta ba, bakoitzak bere estilo desberdina daukala eta hori bebai ba azkenean guztiak batzearena pues Bai, aberrastasuna ematen dio ere gustu dugu e, diskoari. Anistasuna. Bai. Bai. hortxe entzun dugun pieza, agur, gure eskudago dinamikari eh, eskainitako pieza, eh, aipatu diguzu, eh, taldean idatzi dituzuela letrak, randia da zuen azere bideoklip bat egiteko asmoa duzu, kantu honekin? Bai, bueno, gure, gure ideia da, uda baino lehenago agur kantaren, entzu, orain entzun duzuen abestiaren e, bideoklip bat ateratzea, Eta, bueno, ba, hor ere erreflejatu nahi izango dugu e, abestiak dioena, ez? Mm -hmm. e, letren aletik e, nork idazten ditu piezak? Hauze taldean egin baduze, besteak talde kide batek hartzen du bere gain edo bai, kanpura jatzen duzu? Bai, apur bat... E, denok eramaten ditugu ideiak, eh? baina badaukagu poeta bat e, gure taldean iker e, gitar Eta bueno, e, ideiak eramaten ditugu eta gutxo gara bera denok bat egiten duk, baina gero berak ja zehazten du eta buelta bat ematen dio e, letrei eta eta bueno, ba, azkenean formatu... Boro egiten ditu da. Bai. Eta beti, e, eh, bizidun garaiari begira jartzen zaretu. Bai, eta gaiak doa ze eh, apur bat gu bizitzen dugu guna, e, eh, bai, ez dena daukian, eta bai, e, e, ba, musiko esala den egiten dugu leguetan. horregatik e, jaia ze egiten dugu, hitz egiten dugu bai, e, jaietan gertatzen diren konfliktoak, e, azkenean gu askotan gure zuzenekoak, e, batxosnetan izaten da, eta hor errebeik dekazio asko dago, eta, bueno, hortik e, beti aterratzen ditugu temak, ez? Eh? Oza, e, eh, feminismoa, e, e, politika sozialak, eta, eta guzti hori. Mm eta jaia nola, ez? E, ondo pasatzen duguna, eta... Mm -hmm. aldean ibiltzen zarete gehien bat? E, gehien bat, bai. E, orain arte, gehien bat, e, bizkaian egin dugu, bai, baina ere jodugu bai Nafarroan, bai orain dela azte bete, gara bergarran eta, eta ba esainen, pasadan urtean egon ginen bidarraien bai, e, iparraldera ere torri eta Azaran, bai. aurten ere e, eh, amaseia ustaiaren amaseian egon gara bidarrain esnebiltzarekin batera uh eh, mango dugu emanaldi bat hor Bai, eta mm, gero eta e, gehiago zabaltzen ari gara, eh? Nafarroan ere txarrin egon gara, e, seguraski e, Iruñeko San ere egon gara, Eta, bueno, ba, apur bat zabaltzen, zabaltzen goaz, baina, bueno, e, talde bizkaiterra esan da, ba, normala da zira baten e, eh, bizkaien gehiago jotzea, mm. baina, bueno, ideia da Euskal Herrei osotik ibiltzea, eta ez dugu deskartatuko e, eh, atxerriera joatea jotzera. Eta kontratazioa irekita daukagu... Irekia, ez ez. Horein mhm. dik, Pentsatzu, diska kaleratzak ere lagunduko dizuela, ez? Ez zuen lana ezagutarazten? Bai, alde batetik bai, nola ez, eh, azkenean disko bat egiten baduzu, eh, publizitate ematen duzu eta e, irratian agertzen da, jendeak galdetzen du, eta, bueno, e, bai, e, apur bat, e, apur bat du. Batez ere, e, zuen gatik, ze gomidatzen gaitu entrevista egitera, eta, eta gero sare sozialetan ere agertzen denez, jendeak galdetzen du eta interes hartzen du taldean. zizu, galdetu, garilako goita sei, taldearen izena duzu e, eh, zergatik? Mm, bai, hasiera baten ez genuen ezera esaten, eh? baina... baina hasi zarete. Bai, bueno, hasi genia lehenengo biran, ze jendea zuen. Eh, garil, da ustaiak, da bizkaieraz da, mhm. orduan e, eh, 26 de julio. 26 de julio esaten dute hor kuban, bere matxinadaren movimiento politikoa 26 de julio deitzen zen ze 26 de julio baten hasi zen eh, lehenengo matxina lehenengo partea. Orduan hartu zuten lelo hori eta haiek beti esaten dute e, eh, siempre es 26 eta gure lema hartu dugu ere gure zuzena edo gabetan egunero geta zei dela. Eta mm bueno, hartik doa historia. Ikusten dut, e, eh, konbrizitate handia baduzuela taldean, asko zarete, esan duzu, e, ba, eh, estilo ezberdinetatik etorritakoak, e, gero hori sorkuntza momentu horretan, e, zuen eztabaidak izaten dituz, zeintzuk izaten dira, ola erreferentziak ezberdinak balin badira ere, eh, nola... Bueno, abantaiak eta desabantaiak daude hor. <laughs> Bai. eh, egia esan da, gu ez ginen elkar ezagutzen, hasi ginen honetan. Mhm. eh, baina oso importantea da orain eh, lagun kuadrilla bagarela. Eta hori ikusten da bai zuzenetoko etan, bai dizkan eta lan egiten dugu momentuan. E, eh, gure oso importantea da hori, e, orain laguna garela. Eta beralde txarrak eta honak dituz, e, eh, adinaren e, bertan bago e, desberdintasunak daude, ezta? Ba, ba, Maria gazte da eta ni nagusiena, baina e, hori ikusten da repertorio bat egiterakoan. E, batzuk inzitzen dugu e, aspaldiko abistietan eta beste batzuk e, berriagoak direnetan. Mm. Orduan, uste dugu mezkla hori dela. Ba, bai, eta dela. oreka hori bebai lortzea Bai, ba. oso importante da, ze, publikoa oso zabalara. Orduan, guztien txako guztoko direna bestia jo, jo behar eta hor baina baritzen da guztiak. Baina, bueno, e, sormenan, diskaren sormenan, e, eh, guztiak batekin. Guztiak batekin. Baitzuli eder bat egiten ari gara, eh? gaurreneko Ieltxo eta Maria ditugu gurekin, garilako bita taldearen eh, lan berriena deskubritzen ari gara, zuzeneko iri, zuzeneko ari begira jarriko gara, aipatu eh? dizki guzue, data batzuk, eh, esan eh, ere bidarrain izango zaretela ustail aldean. Bai, amaseian. Amaseian, eh, kontratazioa irekia duzuela, eh, zuen eh, nahi edo helburua noraino egiztea da? ba, ez daukagu, ez daukagu mugarik. Eh, Gainera, bueno, eh, ez daukagu eser konfirmatuta, baina pentsatzen ari gara seguraski e, eh, atxerrira joatean igual uda maieran edo irai, irai eta gu ez daukagu inongo arazorik edo nora joateko jotxera. Gu prest eta gogor jotzeko gauz. Eh? Bai, egia santa orain e, uda partean Euskal Herrian topera ditugu azte guruak eta aztean zehar ere e, baditu oraindik e, gauzak e, metadata libreak baina baina bueno hemendik e, arte nahiko nahiko zuzeneko ditugu e, hemendik jotzeko herrik e, herriko bestak izaten dira egokien zuen lan aurkezteko zein da e, plaza da bai e, gure habitat naturala e, herriko festak dira. Herriko bai, festak. Ba, itxos naguneak, edo herriko plaza, edo e, hori da gure abetan da naturala. Eta e, gure txako, ba, e, eh, obeto engaduen lekuetan e, hoiek dira. Baina egin ditugu ere salaitxietan ere jo, jo izan dugu, eh? bai, gafen txokian eta horrelako mhm. aretoetan e, jo dugu ere hor gure, gure diska orkesten bazuen e, diska ezagutzen segituko dugu, e, kantuak entzuten segituko dugu hemen irratietan, eta eh, azken bat entzungo genuke, e, bururatzeko, gure solasaldiaren bururatzeko zein? E, ba... Barduan e, mendela ordena ingo dugu, bai, ben dela orden, e, eh, peio arreparse eta zurinekin egin genuena, e, hor biloko konpartxetako guzki zaleak, konpartxak e, orden bete zuen, ni konpartsak ia naiz. Eta, eta bueno, e, lan oso polita geratu, egin genuen etiopet estudiotan e, Jose Lastra eta, bueno, e, tema oso potentea tera zen. Bai, Bilboko aste nagusen hongo zarete? E, bai, hongo bai, gara, bai. Hongo zarete ez da? Ez da, etokagara donostian egoten ere. Ere bai, <laughs> oso hongi. Ba, eskerrik asko e, gurera etorri izana, eta ezagitzen bai gaitu nahi duzuen e, zuen diskaren arira, edo mezuren bat pasarazin nahi bat duzu, da momentua. Ba, bueno, e, aurki gaitzak ez gue webean, Facebooken, Twitterren, Instagramen, leku Sare sozialetan e, bazarete. Bai, bai, bai. bai. Eta arazo bari kontratasiorako edo arazo gabe galdetu eta... Gupres gaude orain e, uda potentea itera eta gogokin gabiltza E, hemen dik bai lapurdin, bueno, parralde osoan eta eta gipuzko aldean ba, jotxeko prest. Ba, mezua zabaldua, sare sozialetan presentzia baduzuenez, ba, zuekin e, segituko dugu, zuen kantuen etzuten, eta e, zuen datak e, ditugunean ere aipatuko ditugu noski. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Zanongi. Bai. Berdin, aur. Eta gure aldetik ere, aur esango dizugu hortan bururatzen baitugu gure gaurko emankizuna. Besterik ezentzule, bihar arte izan ongi. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala initik ez!